bakunze ibisanganiro na cyane cyane bakunze ibikiyago cyo ku nama muti mbega none umunsi dukoraniye ku nama tuyaga ibiki neza na neza uno munsi dukoraniye ku nama tuyaga ibyerekeye kazoza k'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yatewe k'igikumu yarusha mu gihugu kibangi cya Tanzania mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari mu gicugu cy'uwa mirongo ibiri n'umunani imyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri imyaka mirongo ibiri irigoroye n'amasezerano benshi bavuga yuko yagize uruhara ntangere mu guhagarika intambara n'indyane za bene burundi zari zadutse inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mbe none bikuru bikuru bikubiye muri ayo masezerano amaze imyaka mirongo ibiri vyoba ari ibihe yoba yarashyizwe mu ngiro ku rugero rungana gute hari intambamyi zoba zarayabangamiye mu ishyirwa mu ngiro ryayo uno munsi kazoza k'ayo masezerano ni akahe mu n'ino turi kumwe n'abatumire bane kandi bose n’abanyapolitiki. abanyapolitiki honorable leonce ngendakumana ni cegera cy'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafurodifu honorable mwaramutse eh, ndabaramukije ndaramukije n'aba bose turi kumwe n'abari baratwumviriza sangwe ku mwakoze kuntumira urakoze turi kumwe kandi na honorable jean de dieu mutabazi numukuru w'umugambwe w'intadebukirwa radebu honorable mwaramutse Eh, mwaramutse nyakubahwa mumenyesha amakuru ndaramukije kandi nabo eh, turi kumwe hamwe n'abari baratwumviriza bose sangwe ku nama murakoze murakoze nawe turi kumwe kandi na honorable tasien sibomana nawe n'umunyapolitike mu bakebura leta honorable mwaramutse mwaramutse neza kandi mboneye kuramutsa abagenzi banje na cyane cyane bari barumviriza radiyo sanganiro bose sangwe ku nama nawe mwakoze kuntumira urakoze cyane ubundi turi kumwe ni kefa n'ibizi nawe n'umukuru w'umugambwe sawa nyafurodebu nyakuri iragi ryandadaye n'ibizi mwaramutse eh, ndabaramukije ndashima ndabashimiye ko namwaza utumiye ndaramukije turi kumwe no mu kiganiro ntabwo twatwumviriza bose urakoze nawe ubutuma tuvuga mukatwumva ni eme tusan mitebutsi abatuma tuvuga mutubona ni garasiya mari justice tuyikeze na rono niyo nkeza uhagarikiye kino kiganiro ni leonce bitariho jerome niyo nzima ni jewe ndemesheje kino kiyago cyo ku nama ntisangwe mwese turatanguye honorable leonce mana mu minota ibiri kandi mu majambo apfunye bikuru bikuru bikubiye mu masezerano y'amahoro y'iyarusha ku masonga bikuru bikuru wari watubajije wari mm, wibajije nako kuri kazoza kaya masezerano kazoza turagashika ko ariko mm. reka twibutse bikuru bikuru mu biyagize murakoze mhm. eh, bikuru bikuru icya mbere kigize amasezerano y'iyarusha ni ingene abarundi twajyanye ngene twabanye mu ngorane z'abatutsi abatutsi abanyabururi n'abahandi inkomoko y'indyane z'abarundi ibibazo by'ihonyabwoko byamye bivugwa byamye bivugwa gukumirana icyo ni kigabane cya mbere mhm. gikuru kirimwo ibyatujyanije n'ibiki byotora umuti gute mhm. hatuja tuja mu miti eh, mu nyishu rero inyishu ya mbere twavuze yuko uburundi butegerezwa gutwagwa mu nzira ya demokarasi bukaba mu ntwaro ya demokarasi mu ntwaro ya demokarasi aho imigambwe ihiganwa yashyize imbere um, imigambi abanyagihugu bakitorera imigambi babona ko ishobora kubagirira akamaro mu mwidegembyo atamusunikano atagitsure eh, intwaro ihagaze ku mabwirizwa n'amategeko aho wakora amabwirizwa ntaba amabwirizwa y'abarongoye igihugu gusa ugasanga niyo mabwirizwa ahari cyangwa arongoye abandi akaba amabwirizwa yerekeye abanyagihugu bose akingira abanyagihugu bose n'ibyabo mhm. ingene eh, abo bose bateshejwe izabo bagiye bahura n'ibyago ingene busubizwa agateka bagasubizwa mu byabo mu gateka hanyuma tugateza imbere rero iki gihugu kikaba igihugu itekanye kigasura kigasanuka eh, kikaba igihugu eh, citeka Eh, nuvuga yuko uburundi buza buratsitara bugira ingorane n'ibindi amasezerano yarusha adufashije ni uko twubana mu mahoro twese kandi abarundi bitorera abo batwagwa n'abo bitoreye kuvuga ukuvuga icyo mu njyane z'imyaka irenga cumi Mhm. irenga cumi aho rero mu masezerano yarusha urabona twinjiye ntuze twatanguye ingorane bagandaguye ndademera ikiyobo hama rero amasezerano tuyasinya mu bihumbi bibiri mhm. hariho abari mu ishyamba naho baje kuyagira kuyasinya ko sinavuga yuko bayaganiriye ko ni ukuvuga kimwe bita ntuze negosiye ikiri nacyo mu migwi twarimwo naho yari incabwenge bari abantu b'imboneza b'indongozi bamwe twitwa ko duserukira abahutu abandi tukitwa ko duserukira abatutsi kandi abo bahutu n'abatutsi ubutegetsi biriho ati none twobifatira hamwe gute mhm. ni nacyo gituma rero hageze kugira ngo dushobore kubana neza mhm. hajya ubona bijya bitigira ibiseruka mhm. mu mu gisirikare mu gipolisi muri leta bakavuga abahutu n'abatutsi aha naho bari ko ntuze barabitwenga kitakiri kibazo uyu munsi mhm. ahubwo ikibazo cyo guhiganirwa ubutegetsi nicyo kiriko kiraduga nicyo kiriko kiraduga cyane kuri ibi bya demokarasi na kuri ibi vya demokarasi naho nyene twaravuze tuti abantu niba nabo bitoreye mhm. kuva kurwanya ibintu bita amakudeta mhm. twarumvikanye ko ari ukubirwanya ko bitategerezwa gusubira mhm. turanapfundika yuko umuntu wese azogira ikintu kimubakiye mhm. muri politiki kubera n'ibisanzwe azoheza akitura inzego zibijejwe harimo inzego z'ubutungane turanaheza turanumvikana neza yuko mu byerekeye ibwirizwa shingiro hariho sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa shingiro aho ivuze ari aho nyine ari ukubyemera mhm. twaracumbikana hanyuma rero ubu uyu munsi ibintu bimeze neza kuva muri ayo matora y'ibihumbi bibiri na gatanu gushika uyu munsi ni ukuvuga yuko demokarasi iriko iriganza iri kuyashinga imizi naho tutarabishikiye ijana ku ijana ku byerekeye ibwizwa shingiro hari ingingo mwaba mwarategetse ko zoterurwa ziva muri arusha zigatererwa mu ibwizwa shingiro uko zakabaye jewe icyo ni ukubwira mhm. kugira ngo umuntu ategere iyo twavuye mhm. aho aya ma aho aya rikomoka mu masezerano yarusha ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mhm. niryo ritugenga uyu munsi mhm. niryo riri hejuru y'andi mategeko yose mhm. rikomoka mu masezerano yiyarusha kugira ngo rero umuntu abitegere kugira ngo umuntu abitegere ategerezwa kwama kujya kuraba iyo twavuye turagaruka rero tugeze nyine yishyurwa mu ngiro ryayo honorable tasiyano sibomana baravuze bikuru bikuru bikubiye mu masezerano y'iyarusha barerekana n'intumbero nyamukuru byari bishingiye ko no munsi urabye ingene ryagiye rishyirwa mu ngiro eh, urakenguruka si nkenguruka kuko uvuze neza uti bavuze intumbero amasezerano yarusha yari afise mhm. kwari ukuvuga bati aho twakaryaniye abantu bagapfa bihagarare mhm. kugira bihagarare tubanze tuvugane mbi ayo maraso y'abarundi aguma aseseka vyoba biva kuki dufiki inkomoko nyezina y'izi ngorane twamamuno niyiye aca bumvikana ko inkomoko ari ya politike guharanira ubutegetsi mhm. mugabo n'icamoko kidasigaye inyuma mhm. harya ibi bigabane naho babishize ko bingana icago gushika kuri bine bitanu ibi bindi bigabane byose ni nk'inyishu z'iki kibazo ca mbere mhm. kuko urabona abacu bavuga bati igabane cya kabiri nyamukuru intwaro rusange no gutwara neza intwaro ya demokarasi yego intwaro ya demokarasi urakoze cyane intwaro ya demokarasi no gutwara neza arabivanga urareka ku musozi icya eh, kabiri amahoro n'umutekano kuko izo ngorane bare ko bariga barabe iyo zavuye n'inkomoko icya zituma ikibazo cy'amahoro n'umutekano mhm. icya gatatu gusanura igihugu no kugiteza imbere mhm. habaye ingorane mu gihugu hakaba intambara akaba bapfa ikibazo cy'ubutunzi ikibazo cy'ibisambuka n'ibindi urumva ni nk'inyishu bari ko bazana kubera ibi bibazo bize muri iki kintu cya mbere mhm. ariho rero mvuga iki rero cya mbere eh, nicyo kibazo nyamukuru iki cy'amoko no kurwanira ubutegetsi eh, kuko gica gituma ibindi byose mhm. niho rero bahagaze mu gutorera inyishu bati dufate bati umugambwe wose uzokwiza amajwi atanu ku ijana nuronka uburenganzira bwo kuja muri leta uko urashaka kuba ufise atanu ku ijana mugabo ufise abantu bashobora gutwara neza igihugu gusumba umwe yaronka mirongo itanu n'atanu kwijana mugabo atagutoye eh, kumbura hari naho mm. nuko byinshi ariko bimenye urumva rero ariko bakaba batagutoye ugakurikiza porogaramu ya atanu kwijana urazi mu Burundi turamenya gutora mm-hmm. mu kwandika itegeko ibwirizwa nshingiro hariho amategeko bisunga mm-hmm. amasezerano yarusha rero yari muri aya mugabire ibwirizwa nshingiro dufite ryarakuyemo yarakuyemo bisigura ko bamutabazi nabo bavuga ngo aracari ngo ngo ngo ngo yema sezerana aracari umushinge kabisa siko biri ariko ibwizwa shingiro ko gitorerwa n'abarundi iyo babonye ko bikeneye guhinduka bakaba barahitoye kandi ko baresha mm. mugabo mu mitwe y'abategetsi siko biri naho yenda bivuze abategetsi s'abarundi iyaba uko abategetsi bavyumvira ariko abarundi bavyumvira mm. hari naho nibara ritotevye gusubira kuko uvuga abarundi uravye ivyo bakora abarundi muri rusange barateye intambwe none hora bamwe bamwe ivyo bandika Mm-hmm. tugira imana ko abarundi benshi bamaze gutera intambwe nini cyane mm-hmm. kuri icyo kibazo cy'amoko mm-hmm. n'ahandi hariho ibyo tubona byatuma ibintu bishyira abarundi benshi baramaze kubona ko ingorane si bapfana ikibarutwa na ndagaruka tugeze gutorera umuti izo ngorane izo ntambamye kefa n'ibizi ishyirwa mu ngiro y'amasezerano y'arusha imyaka mirongo ibiri irigoroye hariho ibyo ushima n'ibyo unegura Eh, murakoze ubwa mbere maze avuye gato ikibazo baje abandi kuko nticanshikire jewe mhm. urabihaje ntabwo birirwe nagomba ubisubiremo niko ndasigura gutuma ijisho icyo gihe habayeho inyana nyinshi mugabo nta na rimwe abanyepolitiki bari bwicare ngo berekane neza mm-hmm. ingeni y'ugucorongorwa mbere nkavuga nta masezerano yari kuba mezi yaza kuba n'imbere yuko imigambwe myinshi itangura mhm. kugira ngo berekane ingene imigambwe myinshi igiye gukora yabaye intangu rero y'amategeko menshi ibyiza shingiro n'andi mategeko n'inzego zirongora igihugu gushika none munsi mhm. cyo naho gushika ko kwa amasezerano ko afise uburemere mhm. muri kahise nakubuko yaceje amategeko dufise uyu munsi hari ikindi kintu gikomeye cyane nashimye eh, mugenzi wa sitasiyo yanashikirije bari bakeneye ko turongorwa ibintu byo muri rusange eh. ubu rero turi muri demokarasi eh. mhm. nk'uko abarundi bayumva kandi bayipfunze ishobora kugira ingaruka no kuri jewe cyangwa ku wundi niko abarundi bayumva kandi bayipfuza bayituye mu ibwirizwa shingiro ah, ku bijyanye n'ibi by'amoko naho duteye ku by'amoko ku bijyanye n'iby'amoko mhm. eh, nk'uko yabivuze cyangwa abandi bose babivuze abantu mhm. baramaze gutera imbere cyane mu byerekeye kubana neza hagati y'amoko ibyo biboneka mu mibano rusange bikaboneka no mu nzego z'igihugu kuko urazi ingene inzego zubatse ibyo shingiro rihari rigumizaho ingene n'abatwara mu butandukane bwabo babangabanganisha eh, iby'ubwoko ibyo ntemera ni ugusigura yuko abarundi niba biyizi ivyo arivyo vyavuze niba hakunda kuvuga cyane mhm. urumva rero nakunda kubwira yuko mu vyerekeye aho tuge ikibazo rero wajije uti mbega mugejeje ubona urashima ubwa mbere amasezerano y'iharusha niyo yakomotse mu bw'izo shingiro rya bibiri na gatanu mhm. mbere arongera arisungwa mu bw'izo shingiro rya bibiri cumi n'umunani mhm. amategeko atari make agenga mhm. yose arafise ikintu usakora mu bw'izo shingiro akura muri yarusha yego turabye ingene inzego z'igisirikare n'iz'igipolisi zubatse n'ingene inzego z'ubutegetsi zubatse usanga zivoma cyane mu masezerano yarusha hari ivyo bise vyita non visite mu kifara basa mu kirundi mu bafasha -hmm. inzego ziza gushigikira ni ingene inzego zubakwa mhm. hakajaho na za zindi zindi nyinshi nk'ibi vya severe vya tereo très bien ibi vya commission unité nationale mhm. ibi vya iyo migwi yose za gushikira yo migwi yose gushikivugwa uno munsi iriho mhm. mugabo akazi kayo ntigashobora guhera mu mwaka umwe cyangwa nk'ibiri ko usaba ibintu byinshi nk'ibi bya severe ibintu twakweguye n'umuganga adasigana iporana ni byinshi mm. ntituzobiheza vuba ubaho mm. urumva rero mm-hmm. turazi muri rusange mm-hmm. haba mu ngendo y'abarundi mm-hmm. mu ngendo y'abarundi kuko murabizi yuko mutabaza arabizi yuko igihe bumvikana amasezerano yarusha atari guca kumusanga byorusha ryatangura rivuga riti hisunzwe amasezerano y'amahoro y'Iyarusi uvuga uti naho kavuye ko hejuru barandikemo ko bemera mm-hmm. bashigikiye indi matima mhm. y'amasezerano yarusha mhm. aha nabona kubwira ikindi kintu gikomeye mhm. mu bihumbi bibiri na gatanu amasezerano yasinye mu bihumbi bibiri kagatimbatima k'amasezerano iharusha mugabo badashize inyuma ibyamaze gutera imbere ariko ndangiza mvuga nti ibyo turimo uno munsi ni bimwe umuganwa Rudolphe yashikirije turi muri demokarasi uko abarundi bayipfuza kandi bayumva kandi bayituye mu shiri reka honorable Leonce uno munsi uwo suzuma amasezerano y'amahoro y'Arusha nibihe tugezemo n'intambwe tumaze gutera aracakenewe zihawe uburenganzira bwo gufata igihugu ku nguvu kikagandagura umukuru w'igihugu ndademera ikiyobo mhm. yari yatuwe n'abarundi urabye rero ingene twasubiye gusubira gutora gusubira kurongorwa n'inzego twitoreye twavuye ahantu hakomeye hanyuma rero twagarutse ku bice bikuru bikuru biri muri aya masezerano yarusha mhm. bagiye barabivuga kandi eh, ugiye kuraba hajya muri cya gice cya mbere bavuga ati none bujya abarundi bafiki mhm. bakabona yuko hari uruhande rw'amoko bakabona kandi ko hari uruhande rwo guheranirwa ubutegetsi mhm. umuntu rero aguma abirabira hamwe nka twebwe rero nko muri nko muri inama nkuru mhm. ijeje gukinga iby'ihonyabwoko amabara aturutse ku ntambara n'ayandi mabi ntuzasindikaza hagati y'akazina muntu tuguma turaba turabona yuko nk'ubu ikibazo cy'amoko ikibazo cy'amoko kiriko kirahwama mhm. mugabo ikibazo cy'imigamo cyo guhiganirwa ubutegetsi aricyo gisa n'ikiriko kiraduga mugabo tukaraba tuti ntihagire abajyana inzara ariko guhiganirwa ubutegetsi ntiba ari ingorane batarajyana ujya umuntu mu gukinga wamiza mhm. kwijisho yewe mhm. eh, utosora ifuku wamiza yakatsi urabyuma hanyuma turaraba n'ikintu cyerekeye demokarasi ikintu cyerekeye demokarasi urabona yuko tukiva tukiva muri ntuze tukironka independance mhm. demokarasi yaraje umwanya muto irahita irasubira inyuma mhm. tujya mu makudeta hafi imyaka ishika mirongo itatu mhm. ubu naho tutarashyikira demokarasi uko twe tuvyumva mhm. ndiko ndakurikira mm. ibice uko bimeze mm. uko tuvyumva mm-hmm. nk'ubu ejo bundi je nararavye nk'amategeko nk'amatora yo ku mitumba mm-hmm. bakavuga ati imigambwe ntijamo mugabo uri kuratembera ukarabukona yuko rijya tora ritafise amategeko yanditse neza kandi ayikingira ukamengo eh, hari akantu kagihaze ukabona ati abantu kubera iki bashira ku murongo mwiza wavuze ati hari ibyo twasubiye inyuma nk'ibirenge mm. ni gwiwe mugabo jewe mm. inzi mm. iyo navuye iyo umurundi yavuye niyageze jewe nzi yuko uyu munsi ntituri ngahe bujumbura nitwo tuvugira ngaha mm-hmm. ujya wumva umuntu wamutelefona saa yine y'ijoro saa tanu ati jewe ndiko ndugaruko ngiye makamba tukabona yuko ati bashoboye kujya kubishyikiriza ah, hanyuma rero nyizi urumva naho bakunda kwitwaza ibintu byo hanze hamaro ishira hamwe mpuzamakungu oni bakaza avuga ati twebwe ibyo mwashikirije ni byiza reka tubahe izi miliyoni z'amadolari baheruka gutanga imiliyoni majana atanu z'amadolari izo bari nk'imiliyoni majana abiri ku mwaka na mamiliyadi menshi mu marundi mhm. ukavuga yuko urabona yuko n'amakungu abona ibiriko birakogwa akavuga ati reka dushigikire eh, je rero nkifuza nti rero ko n'abanyamahanga n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu ya intuze ya oni yashigikiye mhm. reka na twebwe ahubwo twese uko turi hamwe dushigikira ikitubakiye umunyepolitiki ateza kuronka ikintu kimubakiye mhm. iyi arusha bateruye wumve iki gitabo uravyo iki gitabo ibyiyumviro nyamukuru birimo byarateruwe mm. neza binegwa mwibwirizwa shingiro mugabo mm-hmm. ntitukiri mu bihumbi bibiri mm-hmm. turi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ubutari mm-hmm. bwavuke ubutari bwavuke igihe twayasinya uya bamaze ntuzeye bamaze tumaze kuronka ibwiza shingiro ry'icenda na kabiri tukaja mu matora y'icenda na gatatu bakagandagura umukuru w'igihugu ndademera urabyumva igihugu kikaca gisubira inyuma kikajya mu ngwano twararose intuzeye eh, amasezerano abandeka tubane mhm. hama rero abayasinye baraza inama nshingamateka na leta baheza barayashikiriza abarundi mwebwe mubwira ibyo yavuze ko yavuye mu ibizwa shingiro ibyiza shinge ryo mu 2005 ryatangura ngo hisunzwe amasezerano yarusha mhm. iryo mu 2018 ako kantu karavuyeko ntaco none kaye ntarakimwe ntarakimwe ehe ndakwereke mhm. ndakwereke ibintu bikomakomeye mhm. byarimwo turavye cya kigabane cyane kivuga gukurikiza kujya muri leta ngo gukurikiza porogaramu kandi atayiyumvamo mhm. mana yanjye wewe uba ufise ibice basi cumi na bitanu uko arusha yavuga uca ugenda muri leta y'umuntu wagwanije ushaka oya na nakarorero wowe waruvuze bitanu sibyo none wewe ucuja urumva turi mu bintu byo kugabura ubutegetsi mhm. ukacuja gushaka gukora adomfasha ndashobora gufata akarorero shadarake ari muri pepe nkamushyira muri leta n'akarorero ndaguhaye urabyumva urabyumva sinzi ko iyo gito mugabo rero ubona ati jevurema uyu uwo none kubera iki yo kwidigitira ngo aje muri yo ico kiratomoye inyishyu iratomoye honorable Tasiano arusha tuyishire hehe uno munsi je nico ni ibintu bibi cyane eh. kandi bihanwa n'amategeko mm-hmm. wowe ngene wosigura ko haca hafi ibihumbi n'ibihumbi ngo nuko badasangiye ubwoko mm-hmm. bikaba byarabaye rimwe hari uwo bisigura none ibyo oya ndiko ndiko ndaza nkwereka yuko ico kibazo atari ico ko yaguma mm-hmm. uhigaruka ko n'ubu kitari ico guca kuguca kureremba ico gituma iki kibazo c'amoko biratumaze gutera intambwe ishimishije abo handi bitaratera intambwe ishimishije ni muri mwebwe muri bujumbura kandi mu masezerano yarusha byarimo hari ikintu utaravuga kandi gikomeye gutandukanya ibibanza bya politiki n'ibibanza by'ubuhinga mbe urarisha ikintu aho kigejeje igihugu ubuganga ni politiki mhm. uburimyi ni politiki mhm. ubucamanza ni politiki igisoda ni politiki ariko wewe vuga ivyo wawe oya uzo uravuga ishuri ewe tuce duhingura bangwe mutabazi none ubutwara uburimi n'ubworozi mu ntara genda umparurira abatari abadede oya zuratanga uburorero none abagoronome bize mhm. abaganga bize n'ubu ryarateguwe nawe ridateguye neza uh-huh. ariko ikintu honorable mutabazi yavuze ati ufise imigambi oya ufise imigambi ugomba gushyira mu ngiro urondera abagufasha kuyishyira mu ngiro bayumva uko ubibyumva icyo kintu yavuze imigambi y'uburimyi ngaha mu burundi ni ingahe ntaruzana ngo ni umufrode ngo rutere aho atategeza arutera mu mutsi baraba hamwe mu none rero wanga kuko atari umusende david ntagishobora kuvura byakumira biba byagarutse aho ndahejeje aho rero uvuga ko mu bwarimu mu burimyi mu bidukikije ewe gamungu wanje iby'amoko rero byarashitse vrema hajya abantu kugira ukibakuremo ingoma yagukanzira huza ugahunga mhm. ariko cyane cyane iyo bariko barabikora mu bintu by'ibibanza by'igihugu ariko nako baje akabazo wavuze uti mu banyagihugu bato bato ku mitumba biriko birahera aho bigisigaye ni muri bande aho mu gisigaye eh. abanyapolitike babi hoko gwiki kugira ngo bibahere ndende eh. ngo hakarorero eh nagira ko akarorero umunyapolitike ahiganwa n'ubundi basangiye ubwoko mhm. mhm. gushikaho tuzoronka igihe cyo kuraba aho tuyageje gusuzuma gusuzuma mhm. kimwe rero yose yavuye mu France ku yevariwa mhm. nanyene ntagirwe n'umugambwe parlement yo agirwe nani bahamagare nka kujya bari bahamagaye arusha abarundi mhm. bahurireho amahantu ze imigwi myinshi koko ni ni ico ni cyambere cya kabiri baremera ko yogoma ari reference mugabo ntibibe ku munwa gusa mhm. kuko aho tugeze ubu ntiturarengana ibitware ibi abarundi bari barumvikanye arusha reka rero ko ntitubivuge ku karimi gusa mhm. tubishyire mu ngiro aho tuzorondera iyo kade tukarabati mbega ibi nitwo bikuramo ntitwabirenganye mhm. mugabo ntibidesidwe n'umugambwe umwe nsozereye kwa kefa n'ibizi arusha tuyishyire hehe uno munsi imbere y'uko mvuga iyo tuyishyira hari ibintu abantu bavuga ngo ntibirakorwa nk'ibi byerekeye nyine tutoteza imbere igihugu mhm. ubu turafise porogaramu nasiyonari yo guteza imbere igihugu mhm. yo ku myaka ndwi mhm. cumi umugambi w'imyaka cumi eh, buca bashaka n'ubundi imyaka mirongo itanu byumvikana yuko abantu baguma babohewe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri baratera imbere baravuga bati mbega tuzoshira gute imbere ibyo kunyuranisha abarundi severe irafise itegeko hari itegeko niryo ryerekana neza ingene uwo mu gukora n'ingene bushaka kwihangira ryaho mhm. ni ibisanzwe ko abantu bashaka kubyunganira leta itsinze icishiraho ayifasha gushyira mu ngiro porogaramu yayo ni bishasha ni muze tubihe umwanya mhm. turabe ingufu zabyo n'intege zabyo mhm. hanyuma abantu bicira urubanza ko mu bundi bwo ma mhm. mademokarasi yo ku isi menshi sinavuga yose nta muntu aza gushira mu ngiro porogaramu atumva inimatima y'amasezerano yarusha igifuse eh. no munsi amasezerano yashoye nagume ngaho eh, nk'igitabo dushobora kuza turarabamwo duti mbega aho tugeze uno munsi hari ivyaba bigikenewe mm. ko tubwira ko eh. gusa mugabo mm-hmm. ntihagire umuntu n'umwe yumvira yuko ari rimwe mu mategeko mm-hmm. agenga igihugu iragijyandadaye wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama nanje ndabashimiye ndashimiye nabo turi kumwe gato turaganira nongera shimira n'abarundi bose ko twumviriza urakoze ndagushimiye nawe Jean de Dieu Mutabazi honorable Jean de Dieu Mutabazi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe Radebu wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama umugambwe w'intadebu kikwa najewe ndakengurika ko bantumiye nkakengurukira n'intererano abo turi kumwe bagiye baratanga nkakengurukira n'abariko baratwumviriza bumva cyane cyane yuko kugira ngo twubake igihugu cemewe n'amategeko ari kubahiriza abategetsi batowe tukongera kandi tukayubahiriza n'ayo mategeko tukubaka igihugu kirangwamwo ijambo urakoze ndagushimire nawe honorable Leon Leonce kumana nibutsa yuko uri cegera cy'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sawanyafrodebu wakoze kwitabikira cyo ku nama mwakoze namwebwe igikuru e, twumvikanye ko twese nuko amasezerano yarusha afise uburemere mhm. kandi atezwa kubandanya adufasha kurongora iki gihugu cya kabiri ngo bambwire mutabazi izi mpara ariko arazana iyo sona nyoko bakubyaye inama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore